أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دانه را و حسه خورمار و از داخل دانه جوانه را بیرون میارد و از داخل اون حسته خرما درخت بزرگ خرما اون خدایی که اینقدر قدرت دارد او نمیتواند مرده زنده کند یخرج الحی من المیت او اخراج می کند یخرج الحی من المیت اخراج می زندرا أت را از مرده و او اخراج می کند مرده را از زنده ذالکم الله این نتیجه دلیل ذاتی که این صفات را دارد همه ها را می شگافد و ها را از توشن در می آرد خصوصا هسته خورما را می شکافت و درخت بزرگ خورما را از داخل او در و اون مرده را از زنده را از مرده اخراج می کنند انسان زنده دامهای زنده جوجه زنده از نطفه مرده و از تخم مرده همچنین مخرج المیت من الحی مرده را از زنده بیرون میکنه کافر را از نبی پیدا ہوئی کافر مردہ ہے ذالکم اللہ ان ذاتی که ان صفات را دارد اللہ ہے فانا توفکون پس کجا منصرف کرده شریف؟ از عبادت خدا به طرف عبادت غیر اللہ که این همه نوازش را با شما دارد و همه قدرتش همینه که به شما بیان می کند شما کجا منصرف کرده می شوید از عبادت او به عبادت غیر خدا فالق الاسبا اوست که می شقابت صبر صبح صبر به وجود می گویا این شب تاریک با آمدن صبح اون صبح مثل جوانه می شقابت اول صبح هم که همینطور سفیدی حرکت می کند این سیاهی کم کم رحمی بنده و میده و جعل اللیل سکنا و همچنین قرار داده شب را محل آسایش و آرام لیل را آسایشی برای شما و مسکنی قرار داده و شمس و قمر خورشید و ماه را به حساب مقرر جاری کرده است هر یکی از خورشید و ما جاریان برای یک حساب معین عثمان قرار داره یعنی تقویم شما قرار داره با ما هم حساب میکنید با خورشید هم حساب میکنید این تقویم شما به اضافه مناطق دیگری که الله تعالی در خورشید و ما گذاشته تقویم هم هست با ما هر انسان میتونه حساب بکنه با خورشید انسانهای دانا و به اصطلاح با سواد و فیلسوفه ها جعل الشمس و القمر حسبانا این تقویمی قرار داده برای حساب و کتاب شما این اندازه ذات عزیز العلیم است این تقدیر العزیز العلیم که قدرت هم فوق العادی دارد و علم هم زایدی دارد هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر اون ذاتی هست که قرار داده برای شما ستارگان را تا که شما راه بیابید واسطه این ستارگان در تاریکی های خشکی و دریا ستاره ها رهنمان از قدیم الایام تا امروز هم ستاره ها رهنمایی یکی از حکمت های ستاره ها الله سبحانه و تعالی می فرماید تا که شما در تاریکی های بر و بحر خشکی و دریا شما راه بیابید هیچ چیزی نیست و همه یک میدان صافه و هر طرف آب هیچ نشانی نیست جز که خدا به آسمان ستاره نصب کرده در سفرهای بری و بحری به واسطه این ستاره شب سفر بکنند و الان هم که با این دیگه امکاناتی درست کردن اون هم به روال همین ها درست کردن قطب شمال و قطب جنوب و شرق و غرب و خب اون زمان تمام این چیزها را به ذریعه ستاره تشخیص میدن این شمال این جنوب این غرب این شرق این فقط به ذریعه ستاره سفر بود و غیر بدون ستاره هیچ که نمیدانه تو دریا که راستش کجای و چپش کجای شرقش غربش کجای مسیر ما به چه طرفه الله سبحانه و تعالی این حکمت ستاره را بیان کرده دو حکمت دیگر هم الله تعالی برای ستاره بیان کرده که چراغانی آسمان و تزیینات آسمان و دیگر رجوم للشیاطین قد فصلنا الآیات خلاصه ما تفصیلا بیان کردیم دلائل قدرت را دلائل وحدانیت را دلائل قدرت بر ایجاد و خلق مرشانیه را لیکن لقوم یعلمون اون قوم هایی که ذره علم دارن قوم هایی که نزدیک علم نمی آین اینطور همینطور وحش زندگی میکنند و وحش از دنیا قوم هایی که یک ذره علم می میدانن که چه نوازشی خدا کرده است با این امکانات هو الذي انشأكم من نفس واحده او ذات عظیمی که این آسمان آرا این ستاره آرا مسخر کرده خلق کرده شما را اونم از یک نفس و مستقر از قرارگاهی هست برای شما در ارحام امها و مستادان و محل ودیتی هم هست در اصلاح آبا یک زمان شما در اسباب آبایی بعد میاد در ارحام امهاتی شما خلاصه این همه احسان رب العالمین هست از قرارگاه که مادر روی این زمین میایی از محل ودیعت که صلب پدر هست شما اینجا میایید یک زمان مغر شما در ارحام بود یک زمان مغر شما در اطلاب بود و یک زمان مقر شما در این کره خاکی است و یک زمان مقر شما در عالم برزخ است این همه جهانی هست که شما دارید خیلی میبرید و شما از این جهان ها منتقل میشید قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون تفصیلا ما بیان میکنیم دلائل توحید را دلائل بزرگی را در قدرت را لیکن قوم هایی که یک ذره تفکر دارن فکر دارن دانش دارن اونها از این آیات که ما استفاده می کنن و به قدرت عظیم ما پی می برن آنهایی که بهره علمی ندارن آنهایی که بهره دانش ندارن تفکر ندارن تدبر ندارن فکر نمی کنن آنها همینطور آمده اند و همینطور می روند و امروز ظلم عظیمی که بشر با خودش می و اینقدر غافل دارد می رود و با جنایت و گناه دارد می رود فاصله از دین هست فاصله از علم هست گوش نمی حتی همین متدینی همین که روزان می گیرن نماز هم می از قرآن هیچ بهره نمی اصلا درس قرآن را هیچ اتنا نمی در حالی که ای کاش اینها میدانستند هو الذی انزل من السماء ماء الله ذات عظیمی است که نازل از آسمان آب پس ما بیرون می‌کنیم از غیبت به تکلم ارجاست فا فاخرجنا پس ما اخراج می کنیم به ذریعه این آبها نبات کل شن سبزی هر شیرا یعنی جوانه هر شیرا به ذریعه آب ما بیاریم بیرون جوانه درخت را جوانه گیاها را همه نبات هر شرا یعنی جوانه و شاخه هر شرا به آم ما میاریم بیرون و خب پس بیرون میکنیم از این جوانه خدرن بوته سبز را اول جوانه میاد بعد این جوانه شاخه میزنه پس ما بیرون میاریم از این جوانه شاخه های سبز پس بیرون میاریم از این های سبز حبا دان آی روی هم انباشته و متراکب شده خوشرت خوشه گندم برنجا ماش عدسا همه اینها را شما نگاه کنید اول جوانش میاد بعد بوته میشه بعد از این بوده دانه های متراکب را اللہ تعالی درست می کند همه این قرار خودم می کنم شریکی ندارم چقدر اللہ سبحانه تا قدرت نمائی می کند من ہو از این شاخه های سبز من بیرون می کنم حبا متراکبا دانه های روی هم انباشتا و من النخل و از درخت خرما من طلعها از اون شکوفش که این تل همین شکوفه در میاد بعد می شکافت خوش از توش در میاد از اون شکوفه درخت خورما قلوانون دانیتون خوش های خورما که سرشو میاد به زمین نزدیک میشه چقدر میان نزدیک درخت اگر که خوب آخر خیلی میان نزدیک روی زمین گذاشته میشه خوشه های هستن که خیلی نزدیک به زمین میان و همچنین ما اخراج میکنیم باغهای انگور را الله سبحانه و تعالی میگه من بیرون میکنم باغ بیرون میکنم من باغهای را از انگور و درخت زیتون را در میارم که همه روغن و همه منافع تویش هست و رمان انار من سبز میکنم در حالی که مشتبه هم و غیر متشابه در شکل اناریه یکیه لیکن در مسا زائک مختلفن انگور هم شاید در شکلی که باشد در کام مختلفن های انگور نگاه کنی همش یکیه لیکن هر انگوری یک ذائقه و یک خوشوب یک تامی دارد همه مشابه به هم در شکل مشابه هم در مزه و در تام غیر متشابه هم یک کنار چقدر ترش که قابل هضم نیست یکی چقدر لذت بخش میوه شیرینه یکی دیگه خیلی شیرین شیرینه انظرو الى سمعه اذا اسمر بیانه چشم را باز کنید نگاه کنید به طرف ثمر این چیزهایی که ذکر شدن اذا اثمر روزی که نه ثمر میدن و یعنی به پخت این مذکورات هم نگاه کنید روز اول نه انگورش قابل استفاده نه زیتونش نه رمانش نه نخلش هیچ چیزی روزی که این ثمر میدن ثمر این قابل استفاده نیست لیکن روزی که اینها پخت میشن و میپسند لحظه چقدر لذت بخشه انگور که میپسه انار که میپسه درست خورما که میپسه این وقتی که پخت میشند و میپسند و قابل استفاده چی چیزیه یک زمانی انگور یک قران را هم ندارد خوش انگور را بکنن باید بی اندازه دیگه راهی ندارد یا دامی را بدن کمش کم بخوره اون درو چشمه را باز کنید الى ثمره به ثمر این مذکورات ادا اثمره هنگامی که آنها سمر میدن چقدر بد و بیقیفیتن و ینعیه و به پخت این سمرهای مذکور هم نگاه کنید ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون در تمام این چیزها به بیشماری برای قومایی که یک ذره ایمان دارن تفکر دارن فکر دارن با وجود این همه احسانات چقدر احسان الله تعالی کرده از آن در خالق الاسما شما نگاه کنید این انعامات و دلائل اغنی که اللہ تعالی بیان کرد از خالق الحب و النوا گرفته از شمس و از کمر گرفته و از وجود خود ما گرفته و برای وجود ما انتظام کرده الله تعالی از هو الذی انزل من السماء ماء انتظامات زندگی ما را از حبوبات گرفته و از موجات گرفته در تمام این چیزها دلائل هستند لیکن الله تعالی میگه عجب انسان نمک به حرامی این زجره از اینجا خدا از نمک حرامی انسان بیان میکنه احسانات من خدا را نگاه کن و نمک حرامی انسان را نگاه کن که قرار دادن برای این خدای وحده لا شریک که همه اشیاء را تن تنها برای شما انتظام کرده لیکن قرار دادن برای این خدا شریک یعنی جن اضافت شرکا الجن شرکا الجن این مبدل من ہوئے شرکا مبدل من هو الجن بدل لبیان الحقارت او جوای و خلقهم جمله حالیه هست مانا نکنم توجه داشته باشی اللہ تعالی میگه این همه احسانات من میبینه اعتراف میکنه یک ذره لیکن همین انسان نمک به حرام از سبزیجات و میوجات و حبوبات استفاده میکند و بعد مقرر کردن برای خدا شریک مقرر کردن یعنی جنهای لانتی را برای خدا شریک قرار دادن در حالی که هم خود این انسانها و تمام جنها را الله که کرده و دیگه چکار کردن خرکو له بنین و بنات و اند برای خدا مقرر کرده خرکی چیزی را مردم خود تراشی کننی خودشان درست کردن برای خدا بنین و بنات ابن الله است قدر ابن الله است او عرض خدمت شما عیسی ابن الله است برای خدا پسر درست کردن بچه درست کردم بنین و بنا ملائکه را بنات الله میگن اینا خودشون درست کردم من خدا که برای پاک هستم و خرقو لهو و خرق به معنی چیزی را انسان به زور درست کنه اینها به زور درست کردن برای خدا بنین و بنات به غیر علم هیچ دلیلی مدرکی ندارم سبحانه خیلی پاک است الله پاک است الله و عالی است از اون نسبت ها ناروایتی نا بیان می نسبت ولد به خدا نسبت بنین و بنات پاک از خدا و خیلی عالیه از اون نسبت های ناروای که این انسان ها برای خدا بیان می کنند او چنیازی دارد ولد انتخاب بکند یا بنات انتخاب بکند او بدون نقشه سابق خلق کرده آسمان های بلند و بالا را انا یکون له بلد از بچکیت کیفیت می شود برای خدا بچه که ولم تقل له صاحبه الله تعالی جفتی ندارد صاحبه من زوجه اگر بچه مادری خواهد اللہ تعالی از اتخاذ صاحبه پاک برای خدا بنین و بنات تعیین کردند و ساختند و معرفی میکنند که الله تعالی میگه به چه کیفیت ولد ولد مادری میخواهد که الله تعالی لم یتخذ لم تکن له صاحبا الله تعالی صاحبی ندارد نبوده و نیست برای خدا و خلق کل شیء او خالق هر شیء است خالق با هیچ چیزی نمیتواند نسبت داشته باشد نسبت نعوذ بالله پدری نسبت زوجی الله تعالی هیچ نسبتی ندارد اون نسبتش خالق است هر چی غیر از خدا هستن همه مخلوق جن مخلوق فرشته مخلوق انبیا مخلوق مخلوق با خالق چه نسبتی نعوذ بالله داشته باشد خالق کل شیء و هو بكل شيء عليم اون نسبت به هر شيء دانا هست هم قدرت کامل دارد هم علم کامل دارد نیازی ندارد به صاحب و ولد ذالکم الله ربکم این خالق کل شیء و این علیم بكل شیء الله رب مالک و اختیار دار شما خلاص لا اله الا هو همان طوری که در خالقیت در ربوبیت الله تعالی شریک ندارد در عبادت هم الله تعالی شریک ندارد الهی غیر از الله وجود ندارد لا اله الهی نیست نه در عشق نه در فرش در کربلا نه در مکه نه در مدینه الا هو مگر ذات الله غیر از الله دیگه معبودی وجود ندارد خالق کل شی او خالق هر شهر هست باقی هر چی اصلا مخلوق هست او خالق هر شهر هست و هر چی ما او هستن همه مخلوق این فعبدوه فا تسلیه اذا کان الامر کذالک که معامله چنین است که الله خالق کل شد تو فعبدوه فقط او را عبادت کنی جانی مالی زبانی هو الذي وهو على كل شيء وكيل هو بر هر شيء وكيل هذا الله تعالى وكيل هر هذا قال کارساز هر شيء هذا لا تدرك الابصار الله کی غت قدرت دارد خالق کل شیء علیم بكل شیء وکیل علی کل شیء هست ما چرا نمیتونیم ببینیم الله تعالی گفت این چشمای کور شما او را درک نمیکنن لا تدرك الابصار ادراک نمیکنن کنه حقیقت رب را چشمها و او تمام چشمها را درک میکند اون چشمها را میداند هم چشمها نگاه میکنن میداند او لطیف ہے این خاطر چشمان نمی توانند او را درک کنن او خبیره او خبیره لحظه از همه خبر دارد اینجا کل مقدره کل جاءكم بصائر من ربکم آمده برای شما دلائل تا حد کافی سبحان الله این همه دلائل و برهان برای الوهیت خدا برای خالقیت خدا برای مالکیت خدا برای اینکه خدا قادر بر احیاء اموات است این همه دلائل بسایر من دلائل از چیزهایی که شما را بینایی میدهم دلائل از جانب رب شما عقلی نقلی وحی آمده است پس هر کس این دلائل را ببیند برای خودش دیده و هر کس این دلائل کور کورانه بره نعوذ بالله برای خدا ولد معرفی کنه نائب معرفی کنه وکیل دفاع برای خودش بگیره هر کس کور بشه از این دلائل از این براهین تو او بر علیه خودش کور میشه کوری او به خدا هم ضرری ندارد او و خب، هدایت کسی که دین دلائل هدایت بشود هم برای خدا سودی ندارد هر که راه هدایت را و راه بسائر را ببرد هم او سود می کند و هر که نبرد او زرر می کند فمن ابصار هر کردین دلائل ببیند و راه هدایت را از راه زرانه تشخیص می دهد سودش به خودش برمیگردد گردد و هر این دلائل و از این حق کور بشه تو بر علیه خودش خور شده هم به خدا ضرری وارد نمیشه و ما انا علیکم بحفیظ و بگو پیغمبر من محافظ و نگهبان شما نیستم که من برای شما محافظم و نگهبان شما نیستم کذالک نصرف الآیات تفصیلا بیان میکنیم آیات قرآن را آیات قرآن را بیان میکنیم برای چی این وای لیکولا و آتفاس معطوف علیش محذوفه تا به سعادت برسد یه قوم منیب و دیگه آنهایی که انادیم بگویند ای پیغمبر تو درس ساندی از اون قوت درسی اینها کار میزنی و دیگه این که ما تبیین کنیم این آیات را و این قرآن را برای قومهایی که میدانند وطبع بعد از شنیدن این دلائل شما فریضه تون انجام بدید ای پیغمبر فریضه شما چیه اتبه ما اوهیه الیک من ربکا پیرو آن چه وحی کرده می شود جانب شما از رب شما شما وحی الهی را اتباع کنید لا اله الا هو در این وحی الهی جمله بسیار مقصودی و مهم اختلاف دارم با شما پیغمبر به خاطر الوهیت خدا عبادت خدا را به خدا اختصاص نمیدن برای بندگان خدا هم انجام میدن بین خاطر فرمود لا اله الا هو الهی و معبود غیر از الله نیست و عارضن المشرکین و از اینهایی که در عبادت با خدا دیگران را شریک میکنند شما اعراض کنید از این شرک کنندگان که عبادت را به خدا اختصاص نمیدن شما اعراض بفرمایید و ما انت علیهم شما که وکیل دفاع اینها نیستید که بینا ایمان بدهید یا بینا ضرر بدهید نبی مختاری از پیغمبر علیه السلام شما وکیل عذاب اینها هم نیستید در عذاب دادن شما وکیل نیستید در هدایت کردن شما حقیق نیستید شما وظیفه دارید ما یوها الیک را اتباع کنید ولا تسبوا الذين يدعون ولو شاء الله فقی مشیت ازلی الهی امینه که بزور کسی را ایمان نمیده تاکه امتحان کند ایمان یک چیز اختیاری اجباری نیست ورنہ اگر اللہ تعالی بخواهد اینها را ایماندار کند اجباراً در آن وحد اینها تسلیم میشه مگر مشیت الهی چنین نشده الله تعالی یک سری اختیاری به بشر داده با اون اختیار تا بلند کردن یک پا طرف ایمان انسان اختیار دارد این پا بلند کند الله تعالی پای دوم را بلند میکند اگر هر دو پا را تو کند و از ایمان اغاب گرد کنه خب خدا کینه این دنبال نمیکنه ولو شاء الله اگر خدا میخواست ایمان این انسان ها را جبران یا میخواست الله تعالی عدم شرک اینها را جبران تو ما اشرکو انها با خدا کسی را شریک نمی کردن لیکن خدا امتحان می کند که چکتی از اون اختیار خودش ایمان را می پذیرد چکتی از ایمان احراز می کند و ما قرار ندادیم شما را ای پیغمبر بر سر اینها محافظ شما محافظ آمار و ایمان این انسانی نیستید و ما انت علیهم بوکیل شما وکیل اینها برای عمل و عذاب هم نیستید خلاصه فریضه پیغمبر تکمیل فریضه پیغمبر هست ہاں۔ شما حق ندارید ای مومنین و ای پیغمبر کسی را ناکزا بگید ولا تصب الذين يدعون من دون الله ناسزا نگید آن کسانی را که می خوانند می خوانند <coughs> مشرکین آنها را ببین یعنی معبود مشرکین را شما ناقضا نگی کسانی را که مشرکین می قانن دونوان حاجت روا مشکل گشا شما معبودان مشرکین را ناسزا فحش نگویید چرا آنها شما وقتی معبودان آنها را ناسزا میگید اونا معبود شما را که الله هست ناسزا میگن بلحاظا خوب نیست لا تصب الذین ناسزا نگید اون کسانی را که مشرکین آنها را میخوانند غیر از الله یعنی معبودان آنها را و حضرت رواهای آنها را ناسزا نگی که فیصب الله ادوان بغیر علم که در مقابل اونها ناسزا بیان خدا را دشمنی دارن با شما شما میگی معبود شما مشکل شما شما چنین باشد تو قرآن میگه معبود مشکل بشه شما را نعوذ بالله میگه بغیر علم کذالکا اللہ تعالی میگه این هر من برای ایمان نمیگذارن. بر اثر اناد هر مشرک در دنیا و هر کافر در دنیا آمال او برای او حسن بیده این خاطر اینها ایمان نمیارند كذلك زينا لكل امه عملهم همین كيفيت مزین کرده ای ما برای هر امت آمال نیکی یا خراب آنها را ثم الى ربهم مرجعهم بعد به طرف پروردگار آنها رجوع آنها هست پس خدا آنها را خبر می کند بما, کن بما کانو یعملون به آنچه عمل و اقسمو بالله جهد ایمانهم زجر و شکوه و قسم می مشرکین به خدا و مشرک زمان پیغمبر به خدا قسم اگر این مشرک زمان ما بغیر خدا نوش قسم یک مرتبه اگر به خدا قسم بخورن صد مرتبه به ائمه قسم میخورن به اولیاء قسم میخورن به نبی قسم میخورن به ولی قسم میخورن یا به کعبه قسم میخورن این همه غیر الله هستن و این قسم ها قسمی نیستن که انسان را بگیرن یا کفاره و آدم قسم به نبی و ولی و قسم به ائمه و قسم به این اولیاء الهی این هم نه قسم هستند و در حقیقت اگر آنها را حاضر و ناظر و این عقیده را داشته باشند که اگر ما خلاف بکنیم ما را اولیاء و انبیاء نابود میکنند و میزنند تحت این اعتقاد هر که قسم بخورد که شرک سید من حلف بغیر الله فقط اشرکا مشرک زمان پیغمبر قسم به خدا میخورد بلات عزا دادا هم قسم میخوردن بلات والعزا زبان سیم پیغمبر علیہ السلام ہر کے گفت باللات والعزائی قسم غیر خدا به زبان شامت فورا کلمہ لا اله الا الله رب خانہ قسم الان به قرآن مجید که صفت خدا از کلام یا نامهای زیبای خدا در اینه به این حیثیت بزرگان گفتن باسی ندارد لیکن اگر کسی را میخواید قسم بدید به قرآن قسم ندید بنا خدا قسم فقها همین تصریح کردن که به قرآن و به کعبه و به نبی کسی را قسم نمیدن قسم بنا خدا قسم معنیش اینه که الله خبیر و بسیر آگاه است اگر من خلاف بکنم نام او را علکی به زبان بیارم و مال مردم را زیر بزنم اون خدا مجازات میکنه که طرف به خاطر نام من اعتبار کرد و تو را گذاشت و قسم خوردی و نام من لحاظ کرد لیکن خدا قسم خور را این دیگه تجربه شده بسیاری احکام که دستورشون روی قسمه اگر قسم خوردن تبرئه میشه و هر قناعت قسم بخوره دروغی قسم بخوره سخت مجازات میشه اللہ سبحانه و تعالی احترام نامش را از هر چیز بیشتر دارد این کفار قسم میخوردن به خدا قسم های بسیار پخته جهد ایمان این قسم های بسیار مؤکد چطور که لئن جاتهم آیتون لیؤمنون بها اگر بیاید پیش اینها اون نشانی اینها میخوان مراد از آیه معجزه فرمایشیه که از پیغمبر معجزه میخواستن اون معجزه که آنها خودشان پیشنهاد میکردن قسم های پخته میخوردن که اگر این معجزه آمد یعنی اگر شما ای پیغمبر از کوهای مکه نهری جاری کردین ما میدانیم تو پیغمبری اینا قسم میخورم به خدا قسم های بسیار پختا که اگر بیاد پیش آنها یک نشانی فرمایشی مطابق خاصه آنها حتما آنها ایمان میارن دون آیا اونها مومن میشن و شما را رسول قبول دارن قول بگو پیغمبر انما الآیات عند الله آوردن موجزه و آیات موجزه نشانی های تشریح و تکوینی نزد خدا هستند یعنی در قبضه قدرت الله هستند نه نزد من پیغمبر شما از من پیغمبر معجزه میخواهید مگر معجزه در اختیار منه معجزه در اختیار خدا است اگر ظاهر کرد میکنه نکرد که هیچی اکنون الله سبحانه و تعالی میگه کسی که شما را خبر کرده که وقتی اون معجزه بیاید اینها ایمان نمیارن از عدم ایمان اینها ای پیغمبر شما و صحابه شما خبر ندارن. چرا من خدا دور بر دلها اینها خبر دارم که این اعتراضها فقط انادی برای اینکه پیغمبر را ساکت کنن تو پیغمبر نیست که چرا اینطوری موجزه نداری برای اثبات شما این طلب معجزه کنم و این قسم های دروغی را میکنن بیگمانا مگر شما میدانی که وقتی این معجزه بیاید اینها ایمان میارن من میدانم که من بر قلوب اینها متصرفم در دل اینها یک ذره انابت ایمان نیست این اعتراض ها برای این که شما را ساکت کنند، چی چیزی ما استفهام تعجبیه ما استفهام تعجبیه چی چیزی شما را خبر کرده است بی ایمان آنها که اون نشانی وقتی بیاید اینا ایمان نمیارن یا به عدم ایمان آنها چی چیزی شما را خبر کرده به عدم ایمان آنها که اون آیا وقتی بیاید لا یومنون اونا ایمان نمیارن به خاطر زد و اناد یعنی من خدا میدانم و شما هیچ خبری نداری استفهام تعجبی انکاری شما نمیدانید که وقتی اون معجزه ای که اینها میخوان بیایند اینها ایمان نمیارن شما نمیدانید شما نمیدانید که این معجزه وقتی بیاید اینها ایمان نمیارن این چیز شما نمیدانی ما استفهام انکاری و تعجبیه چرا این جمله تعلیلیه نقلب و افقدتهم و ابصارهم من بر دلها و چشمهای اینها متصرفم دلهای اینها بین اسبه رحمان است من در دل اینها انابتی نمیبینم من بر چشم اینها بسارتی نمیبینم غلب و چشم اینها اینها با چشم میخواهن این معجزه را ببینم وقتی ببینم میگه این جادوه معجزه نیست ما را جادو کرده محمد صلی چنانچه که سنگ رضا وقتی در کف خود ابو جان شهادت را تلفظ کردن ابو جان انداخت و گفت بسیار جادوگر خطرم و سنگ ها هم جادو می ورنه این قرآن یک آیه بسیار بزرگ است اینا ایمان نمیارن چرا که من متصرف دلهای آنها هستم من در دل اینها انابتی نمی بینم من متصرف چشمهای اینها هستم من در این چشمها حق بینی نمی بینم اینها این چشمها چشمهای حق بین نیستن کل کما لم امنی دلیل دلیل اینه که همانطور که اینا ایمان ناوردن مره اول و من اینها را میگذارم در همین سرکشی و تمردی که دارن کور بگردن یا اونا به معنای خور و حیران بگردن کور بمانن در همین سرکشی که دارن اگو اللہ سبحانه و تعالی می فرماده پیغمبر اگر این بزرگترین موجزه ها هم من برای اینها ارائه بدم مثلا اگر ما نازل کنیم بر سر اینها پرشتگان و با اینها مردها هم بلند بشند و حرف بزنند و کلمهم الموتا دو و حشرنا علیهم کل شین قبولا و حشر کنیم بر سر اینها هر چیز را جلوی چشم اینها ما کانو لیومنو نیستن اینها که ایمان بیارن مگر اینکه خدا بخواهد لذا خدا ایمان جبری نمیخواد خدا ایمان اختیاری میخواهد مگر اینکه خدا بخواهد جبران یعنی بزرگترین معجزه من فرشته بر سر اینها نازل کنم مردها با اینها کلام کنم هر شعر من جلو چشم اینها بیارم آنچه اینها بخوان من جلو چشم بیارم ما کانو لیهو منو نیستن اینها که ایمان بیارن مگر اینکه خدا بخواهد و مشیت الهی برای این انادیها اینه که اینها برن تو جهنم ولیکن هم یجهلون لیکن اکثر اینها احمقانه حرف میزنن با وجود یا جهلون یادداشت کنی. با وجود عدم اراده ایمان خام خواب میخواهن معجزه اراده ایمان ندارن طور برای اثبات شما معجزه میخوان و کذالک چرا ایمان ندارن خاطر این که الله سبحانه و تعالی میگه شیاطین انس و جن حرفهای مزین را دیگر القا میکنن با هم می نشینن کمیسون می کنن نتیجه گیری باطل مطرح می کنن من این کار را کردن این در قدرت ازلی من بوده اینا دشمن شدن باشه و دشمنی این دشمنان من ساختم به اعتبار خلق الله به خودش نسبت میده اگر تمام کافرها را خدا خلق نکرده و اینها با نبی دشمنی ندارن لحاظت گویا که من اینها را دشمن شما کردم تو خلقشون کردم بلحظه و اینها یک دیگر کلمات مزین را انکار میکنن برای فریب دادن با همین شیعه و کذالک همین طوری که این اهل مکه با شما عداوت دارن جعلنا لکل نبی ما خلق کردیم برای هر نبی دشمن شیاطین انس و جن را من جعلنا را به من خلق نکردم یعنی شیاطین انس من خلق کردم که دشمن انبیاء هستن یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول الهام کند یا اشاره کند بعض از این شیاطین انس به طرف بعض دیگر یعنی مشرکین زخرف القول سخنان مزین اضافت اضافت صفت و موصوفه سخنان مزین را به یک دیگر الهام کنند اشاره کنند برای چه غرورن این علته مقبول له برای فریب دادن یک دیگر سخنان را به یک دیگر القام میکنند ولو شاء ربک ما فعلوه اگر پروردگار شما میخواست که آنها ایها نکنن به یک دیگر نمی کردن لیکن مشیت الهی چنین رفته است امتحان میشه ولکن لیبلوکم لیکن برای امتحان الله سبحانه و تعالی چنین کرده است فدرهم بگذار اینها را و آنچه که اینها خودشان میتراشند در درباره دین هر مشرک بیمار چی چیزهایی که تراشیدن ولو شا ربک ما فعلوه اگر پروردگار شما میخواست عدم ایهای آنها را اینها نمی کردن لیکن مشیت الهی در ازل با علم قدرت چنین رفته است و ما یفترون بگذار اینها را و آنچه که اینها افترا می کنند و می تراشند در باب دین بگذار اینها و آنچه که اینها افترا کنند در باب دین اینها یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا برای فریب دادن یک دیگر این روز چقدر چقدر دروغ پردازی وقتی شما ببینید این صفحات تلویزیون را و این صفحات رادیوها را اینا چقدر دروغ تراشی فلان جا عباس چگین کرد و فلان جا نمیدانم فلانی جمع چی چکار و فلان این همه دروغ یکی از اینها راست اسم شما اطمینان یوهی بعض همه لعبازن تو غرفل قوله غرورا برای تریب دادن و دیگه چی لتسقا الی افبت الذین لا یومنون تاکه میل کند به طرف این زخرف قول سخنان مزین دلهای آنهایی که ایمان ندارند به آخره و دیگه این که اینها را پسند کنند این سخنان مزخرف را و این سخنان دروغین را اینها پسند کنند و دیگه این که کسب کنند عملا آنچه که اینها کسب کننده هستند این خاطر یوهی بعد هم الى بعد زخرف القول علتش غرورا لتسقى الى عقدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه تا اینکه این سخنان مزخرف را بپسندند وليبتعفوا دیگه عمل کنند آنچه که آنها عمل کنندن با جواره عمل کنند به این خاطر سخنان مزین سخنان ملمه، که فلان امام چنین کرد و فلان ولی چنان کرد و این همه چیزها برای فری برد پر که آنها را خوشحال کنند آمد حضور دیگه قصه کرد آخوندی آمد تا پیر زالی نشست و توی تصویر طور نگاه نکنند همه مردم میگن که این توی تصویر نگاه میکنه میبینه مراد و حاضر این آقا چیه آقا گفت که من بگم که من چه مرادی دارم منم رفتم آخون من آخون گفتم این زن را که زن خب تو, تو بگو من چی اراده دارم زن نگاه که تو چی اراده نداری امتحانه از من رفت لحظا شبم که خوابید بازم دید که الحسن ابو العباس ابو العباس آمد و بعد تسبیح دیگر دین آخون داد حالا این آخونم تو تسبیح نگاه میتونه این چیز رو نه چیه این همون زخرف القول غرورا هستن ولی تسقى الی افئدت الذین لا یؤمنون هستن ولی یرضا ولی یفترقون ما هم مفترقون هر چیز از قرآن و از حدیث نیست سروران گرامی همه زخرف القول غرورا یعنی قرآن ہے کہ دارت شاندار کیوں کیا غیر اللہ سبحان اللہ بگو پیغمبر بینا آیا غیر خدا را من طلب کنم حاکم حالانکہ او ذاتی هست که نازل کرده به جانب شما کتابی را مفصلا این قرآن عظیم و شان این آیات زیبای قرآن این دلائل وحدانیت خدا این دلائل برهان بزرگی خدا خدا بزند بگردن اینها که اینها که برای مردم بیان من اطمینان دارم که 90 درصد مردم هیچ خبر از قرآن ندارد چه خبر دارم مردم بگوی پیغمبر اپا غیر الله یبتقی حکم من غیر خدا را حکم طلب کنم حالا که اون خدا ناظر کرده به جانب شما کتابی را کتابی بسیار مفصل تفسیر کرده شده دلائل برهان و آیات هیچ جای ما ندیدیم که اللہ تعالی اینطوری دیگه که اولیاء چنین میکنند و شما با اولیاء چنین تماس میگیرید خدا هیچ جای نگفته والذین آتیناهم الکتاب اون کسانی که ما دانا کتاب دادیم تورات انجیل اون آهم هم یقینا میدانند که این کتاب نازل کرده جانب رب شما از دهد پس شما نباشید پیغمبر از شک کنندگان علماء یهود و نصارا هم یقین دارن یقینا میدانند لیکن اناد دارن ایمان نمی اونها نیک نمی دانند اونها می دانند کتاب منزل رب کا از دهد پس شما نباشید من الممترین و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل کلماتی لا و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا دعوی توحید بادلائے اغلی و نغلی و واحد اللہ تعالی میگه کلمات دا رب تو یعنی دلائل توحید دلائل اغلیه نغلیه وحی اینها کامل شدن کلمات یعنی دلائل رب کلمات رب دلائل رب تو در واقع صدقان که مطابق حقیقت هستند عدلان یعنی معتدل در اعمال برای اعتقاد صادقاً مطابق نفس الامرن و برای عمل عدلان برای تصدیق در عقیدت صدقا و در عمل عدلان این کلمات رب تو کامل کاملا لا مبدل لکلماتی تبدیل دهنده ای برای کلمات الهی نیست اون الفاظ اون دلائل وعدهای الهی اون کلمه به معنی دلائل اغلی نغلی وحی هم برای اعتقاد راستن و هم برای عمل عدلا لا مبدل لکلماتی تبدیل ای برای کلمات خدا نیست هرچی خدا گفته خدا همونطور خواهد کرد و هو سمی چرا او فریاد هر کس را میشنود علیم حال هر کس را میداند هر جا میداند و این تو من که بعد از دلائل توحید زجر اگر شما بعد از این دلائل توحید و آیات اطاعت کردید اکثر آن آئی را که در هست سمر اطاعت آنا اینه یدلو کن سبیل الله شما را منحرف می کنند و گمراه می کنند از خدا امروز هم همینه ما تقلید غیر مسلمانه زندگیش همیشه تقلید از کفار ہے تو همین قرآن کنید اگر شما اتباع و تقلید کردید اکثر من فی الارض را سمر اتباع اینایی یو دلو کان سبیل الله می میکنن شما را از راه خدا ایت یتبعون الا الظن اینها اتباع نمی کنم مگر یک سری خیالات فاسد را انهم الا یخرسون نیستن اینها مگر تخمین زنن فقط در سخن تخمین میزنن ما بما ینسبون الیه که اتخاذ الولد و جعل العبادت الاوثان ذریعتا الیه لیکن مشرقی چیمی جی گفتا ما نابدوم اللہ لیو کربونا الاللہ ظلفا اگر ما این امرا می خانیم اگر ما انبیاء را می اگر ما اولیاء را می اگر ما فرشتگان را می خانیم اگر ما جنہارا جنرک نمی گفتا ما انہارا می خانیم محمد برای قرب خدا خب نمی گفتا مشکی همین دعوارا داستا الله تعالی میگه نه تخمین میزنن من که چنین دستوری به اینها ندادم که شما اولیاء من را انبیاء من را فرشتگان من را بخوانید تا آنها شما را به من نزدیک کنند من که شما را گفتم مستقیما بخوانید مستقیما سجده کنید من که نگفتم خورشید و ماه و ستارگان را سجده کنید که محل ظهور منن شما درست کردید با آنها که خورشید و ماه و ستارگان را سجده میکنن به خاطر اینکه اینها محل ظهور خدا هستند یعنی خدا در این انوارات ظهور میکنه اللہ تعالی میگه اینا با عقل خود این چیز را درست کرده من که نگفتم همه این خرافاتی را که امروز مردم انجام میدن مگر خدا گفته همین خرافات محرم سفر همین کارهایی که بعد از مرد مردم میکنن اینا رو مگه خدا گفته یا اینا خودشون درست کردن همینه دیگه اللہ سبحانه و تعالی همین چیز رو میگه این یتبعون الا ظن اینا اتباع نمیکنه مگه یک سری اعتقادات و گماناتی و نیستن اینها در باب توحید و رسالت الا یخرسون مگر با عقل تخمین میزنن دین که با عقل نیست دین با عقل نقل همین نماز شما میخانی این عقل میتونه تایید کنه و بفهمه نقل به ما گفت ان ربک هو عالم من یضل عن سبیله رب شما ای پیغمبر او آگاه است عالم است از آنهایی که گمراه میشند از راهش او گمراهان را از راه خودش هم میداند و او هم میداند آنهای را که روی خط هدایت هم هات اونهایی که محتدینند اونها را هم میداند اونهایی که مدلین اونها را میداند هر یکی را جزای آمان خواهد داد شما چرا ناراحتید خب از اینجا دیگه بیان قسمت دوم سوره شروع شد تحریمات غیر الله آن چیزهایی را که غیر خداها حرام کردن شما آنها را حرام ندانید از آنها استفاده کنید فکلو مما ذکر الله علیه پس بخورید از آن چیزهایی که یاد کرده می نام زیبای الله بر آنها بخورید از آنها که ذکر اسم الله علیه نام خدا بر آنها یاد شده شما چرا آنها را حرام میدانید ان کنتم به آیاتی مومنین اگر شما به آیات الهی ایمان دارید یعنی از طرف خود حرام درست نکنید مشرکین مکه بسیار چیزهای حلال را خوردن. خوردن نگرانی همان قد که حرام را حلال کسی بداند و بخورد گناه است حلال خدا را حرام بداند هم نیست گناه حلال خدا حلال حرام خدا حرام بخوری این ببینید این یک شبه کردن که چیزی را که خدا کشته شما خورید میترم چیزی خود شما می خورید این اعتراض هر مشرد هر زمان کرد گوسفندمون گوشفنده خدا کشته نمیخورید خود شما می میخورید الله تعالی فرمود اونجا نام خدا گرفته شده بخورید اینجا که اون مرده شده کسی نام خدا را نگرفته لحظه بخورید از آن چیزهایی که ذکر شده نام خدا بر آنها اگر شما به آیات الهی ایمان دارید اگر واقعا مؤمن به دستورات الهی هستید مؤمن به احکام خدا هستید شما از آنها بخورید وما لكم لا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه چه شده شما را که نمی خورید از آن چیزهایی که نام خدا بر آنها یاد شده چیزی که نام خدا یاد شده بخورید از طرف خود حرام نکنید حالانکه وقت فصل لکم ما حرم علیکم این ماضی به معنی مضارع چرا قد فصل لکم ما حرم علیکم سوره مائده که ما خاندیم آخرین سوره ها هست این سوره پنجا و پنجمی بود انعام و او سد و دوازدهمیه و خب قبل از این سوره سوره بقره بوده و همچنین سوره سوره بقره هم بعد از اینه بعد اشتاد خورده ای اشتاد غا لعاتا سوره نه نه اشتاد این ہے این سوره انعام پنجا و پنجمی سوره نه هم قبل سوره انعام سوره مایده که تفصیل محرمات شده بعده پس اینجا قد فصله این به معنای یفصلو هست مالکم چی شده شما را که شما خورید از آنچه که ذکر شده نام خدا بر آنها حالانکه قد فصل لکم ما حرم علیکم تفصیلا بیان کرد تفصیلا بیان می کند برای شما آنچه را که حرام کرده بر شما آنچه را که حرام کرده بر شما یعنی محرمات الهی که محرمات الهی در سوره مائده تفصیلا بیان شد حرمت حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما احل بی لغیر اللہ والمنخنقت والموقودت والمتراجیت والنسیحت وما, وما اکل السبو الا ما ذکیتم وما ذبع علی النصب وان تستقسموا بالازلام انجا تفصیل محرمات یہ خاطر انجام ماضی بمعنی ہے مزارع هست تفصیل بیان میکنه برای شما محرم علیکم را الا مطباز همین محرمات الهی در صورت استرار برای شما حلالا همین میتا شما در ماندید و گرسنه شدید دیگه هیچ چاره نبود برای زندگی لازم میتوانید بخورید قد حرما بیان کرده اللہ سبحانه و تعالی تفصیلا بیان می برای شما ما حرم علیکم را الا ما سوره بعد در صورتی که شما مستر بشید حلال میشن برای شما و وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بدرستی که بسیاری از این مشرکین البته گمراه میشوند به بخاطر اون تصورات و خیالات فاسد خود اینها خود را پابند شریعت نمی خودشون خودشونی سر خیالات را تحمیل میزنند یعنی با عقل میگن گوسفند ما سر بریدیم حلاله اگر خود بمیره حرامه پرچ گوسفندمون گوسفنده شطور همون شطور مرغمون مرغه گوشتش هم بخوری فرقی نداره با عقل حق و ان کثیر لیدلون و به درستی که بسیاری از این شنبخت ها گمراه میشن به خاطر خیالات فاسده خودشان به غیر علم و دلیل اینها از شریعت هیچ اتباعی نمیکنن با عقل حرف میزنن اینا که با اقلار کشتن اینا گمراه گمراهان ان ربک هو عالم بالمعتدین رب تو هم میداند آنهایی را که متجاوزند از حدود الهی از حد ایمان از حدود مقررات الهی خارجن اونها را میداند ذر ظاهر و صحبات نو بگذارید مسلمان ها و اے انسان ها گناہ ظاہر را یعنی شرک پہلی و باطنه گناهای باطنی یعنی اون اعتقادات باطن را که درون خود جاد آدید، اون را ویل کنید با عقل حرف نزنید با عقل دین تعیین نکنید شما با قوت بپرسید که برای این عمالی که انسانهای زمان ما در ایام محرم و غیره میزنن آیا دلیل دارن؟ خود خب، از قرآن دلیل دارن؟ اینا خیلی باقی بازی از ما هم خب خیلی علم دارم، خیلی بلدن چه بلدن از اینها بپرسید که برای این ندای غیر الله برای ندای ائمه و انبیات چه دلیل دارن جز یک سری واحیات ببتغو الیه الوسیله وسیله معنیش اینه که انبیا را صدا بزنید آیا خود انبیا چطور وسیله گرفتن و به کثرت اللہ تعالی میگه وسیله نجات شما ایمان و اعمال صالح است اعمال صالح هم به روش پیغمبر باید این بگه آنچه که پیغمبر انجام داده خب ما با عقل دو رکعت نماز صبرا دو رکعت فرض را چهار رکعت میتونی بکنی سه رکعت را چهار رکعت میتونی بکنی چهار رکعت را دو رکعت یا بگیم شش رکعت اضافه ذهن کامل. ما میتونی ها روزه ما در ماه بعد بگیریم یا در ماه قبل بگیریم علما چی میگن قضا شد اون چیزی دیگره که قضایی میارن لیکن در ماه مبارک رمضان ما روزه نگیریم یک ماه دیگر روزه بگیریم که مشرکین هم طور میکردن ماه محرم رجبه ببخشید ماه محترم ماه حرام رجب را عقب و جلو میکردن گفتیم رجب ما در جمعه ثانی چار ماه احترام نہیں کی خب اون مائی که خدا محترم کر دے حج را انسان باغل میں چنے خانه کعبه الانه وجود دارد میدان عرفات هم وجود دارد منا هم وجود دارد همه چیز مناسک را کسی میتوند امروز انجام بده کسی روز عرفه را روز عشقم انجام بده چی میگن اونجا زمانی در مکانی تعیینه انسان به عقل که نمیشه همه که ما بری حاجی میشی یک پولدار برای اعلان تمام احکام حج را خوب انجام بده شیطان خوب رجم بکنه نمیتونه حتی که بعد از زوال با شیطان رد بکنه قبل از زوال هم رد بکنه قبوله نیست حلال کنار گذاشته میشه خصوصا در باب آمار اخلاق بگذارید ظاهر الاسمی اون گناه های ظاهر را که با عمل انجام میدید و باطن الاسم اون گناه های باطنی را یعنی اعتقادات شرکی را ویل کنید خرافاتی را جا دی و ما نظر میدیم ما آب میدیم ما شربت میدیم ما بک میدیم ما نمیدانیم چی میدیم هر دوره ما شفاعت میکنن کجا خدا گفته بیارید یک آیا که شما نظر انبیاء اولیاء بدید و آنها را بخانید آنها برای شما شفاعت میکنه ها تو برهانکم اگر عقل داری اینا دانش دار شما هم رو بگو خیلی دانش دار خواب دانش دار فقط تابع هم هیچ دلیل ندارن لا برهان لهم و من یدو مع الله اله آخر لا برهان لهم الله تعالی میگه هر کس با خدا کسی دیگر را بخاند هیچ دلیل ندارد بدون دلیل بدون مدرک بدون برهان بگذارید گناه ظاهری را یعنی اون اعمال شرکی را که ظاهرا انجام میدی با دست و پا نزد برای غیر الله میکشید و باطنه و اون گناه باطنی را یعنی اعتقادات باطن را بیل ان الذين يكسبون به درست کانا کی کسب میکنن گناہ ظاہرا یا باطنا زانا جزا دادا خان شو در قیامت بما کانوا یترفون به مقابل اونا مالک کفر و شرکی اینها انجام دادن یترفون یکتسبون ولا تاكلوا مما لم يحل آنچه که نام خدا گرفته شده شما بسم الله الله اکبر کردید بخورید و نخورید مما لم یذکر اسم الله علیه از آن دامهایی از آن چیزهایی که نام خدا بر آنها گرفته نشده نام غیر الله گرفته شده نخورید از اون دامهایی که لم یذکر اسم الله علیه یعنی میتر چرا این که بخورید این فسقه این حرام این از فرمان خدا بیرون رفتن است الله گفته میتره نخور نام خدا بران یاد نشده مرده و اگر شما اینه بخورید این فسق هست یعنی از فرمان خدا شما خارج شدید شما میشید فاسق و فسق را معنی حرام هم کرده این حرامه نام خدا بران گرفته نشده این همونه که گفتن کشته خدا را خورید، کشته خود را میخورید و که هم خندید عقلی دانشیش الله تعالی میگه و این شیاطین اون شیاطین جن و انس یوهی الى اولیائهم سخنان را الهام میکنن یا وسوسه میکنن به طرف اولیاء خود پاک که با جدال کنن که حرام خدا را نمیخورید چیزی را که خدا کشته کشته خدا را نمیخورید کشته خود را می غرض جدال این بود حالا و این اطاعتموهم اگر در باب اقاعد یا اعمال شما اطاعت مشرکین را کردید شروع کردید مهتره که خدا حرام کرده اسم خدا بران گرفته نشده خوردی تو انکم لمشرکون شما هم شرک کننده میشید شما این مشرکین را اگر حرفشون پذیرفتید شما اینها را با خدا شریک کردید مومن یعنی بنده و گوش به فرمان خدا ایمان چیه یعنی گوش به فرمان خدا عمل چیه یعنی گوش از خدا اطاعت کرد اگر شما اطاعت این کفار را کردید در اقاد و در اعمال انکم لمشرکون البته شما با آنها شریکید اعتقادا یا عملا یا هر از هر حیثیت شما شریک کننده می شوید آنها را با خدا مطاع قرار دادید مطاع الله است باید از فرمان خدا اطاعت کنید اگر شما این چین کردی شما هم از زمان هستید او من کان میتا ہو آیا کسی که او مرده باشد پس ما او را زنده کنیم یعنی مرده یعنی مشرک کافره ہے پس ما او را زنده کنیم یعنی مسلمان و مؤمن کنی و برای او قرار بدیم نور ایمان که اون راه بره با اون نور ایمان در میان مردم میتواند بشود مثل کسی من مثله فی ظلمات مثل کسی که مثال او مثل اونه که در تاریکی های تاریکی در تاریکی کفر شرک بدعت زلالت یک شخصی که با نور ایمان با و با برهان است مثل اون آقایی که مثل او کمن در بدحالی و بدعملی این مثل هم مبتدا فی ظلمات خبره میتونه بشه مثل آن شخصی که او در تاریکی ها هست لیسه به خارج منها از اون تاریکی ها بیرون نیست در تاریکی کفر در تاریکی شرک در تاریکی بدعت کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون اللہ تعالی میگه لیس بخارج علت اینه که کافر اعمال کفری مشرک اعمال شرکی برای مسینا همین اهل بدعت و اهل شرک و اهل کفر هر عملی انجام میدن برایشون خیلی مزینه خیلی با اشتیاق چرا اینها از این ظلمات بر گردن؟ که این ظلمات را برای خود خوب میدانند کذالکا همینطور مزین کرده شده برای کفار اون اعمالی که اینها در طول سال انجام میدن هر اعمال کفری شرکی بدعتی برایشون زیبا و مزینه بین خاطر ترک نمیدن و دیگه که اینها ایمان نمیارن چرا ایمان شده نمیاد میگه الله تعالی میگه من در هر شهر مجرمین اون شهر را اکابر کردم مجرمین شهر رئیس شهر او کجا رئیسی خود را میخواهد بگذارد و رئیسی پیغمبر را قبول کنه چون پیغمبر مطاعه پذیرش پیغمبر معنی اینه که همه آنچه آنها دارن کنار بگذارد همتن از پیغمبر اطاعت کنن ایمان نمی آرن سرداری و امیری اینها را نمی گذارن کذالک طور قرار دادم من در هر قریه ببینید مجرمی ها این مفعول اول جعلنا اکابر این مفعول ثانی من در هر کریه قرار دادم مجرمان آن کریه را بزرگان آن تا که مکر کنن در اون کریه بر علیه دین و پیغمبر و در حقیقت اینها مکر نمی کنن مگر برای خود می کنن مکر مکر سبر مکران ها به خدا را برمی گردن لیکن ها از کمال احمقی نمی دانن ما شروع تشعور ندارن که این همه مخالفت ها با پیغمبر و دین خدا ما را بدبخت می کنند این شور هم ندارند یه معرفت محسن و اذا هم هایتون قالو لن نؤمن حتی نوتا مثل ما اوتی رسول الله وقتی میاد یک آیه ای بر پیش آنها قالوا میگه ما هرگز ایمان نمیاریم حتی که شویم نشل آن کتاد شدن پیغمبران ما مگر از فلانی کمترین به او وحی می آید او پرشته می آید پیام خدا را می برای ما پرشته بی آید وحی بھی آید خدا به ما با ما تماس برقرار کنه چرا تنها با نبی تماس برقرار میکنه ما نمی آید یعنی این تمشور استحضای تا زمانی که به ما وحی نیاید ما ایمان نمی آید الله تعالی میگه چقدر متکبر هم هستن و چقدر خسیسن و چقدر تمه بزرگی دارن که نعوذ بالله الله تعالی با هر یکی از این خبیصه ها تماس بگیره و حرف بزنه و به بپرسته چقدر نفس اینها بزرگه وقتی میاد ها آیه میگوه که ایمان نمیاریم تا اینکه دارم. تعالی رسالت را هر جا می خواهد می گذارد در هر جا که نمیشه بگذار الله عالم ہے و رسالت او اللہ تعالی خوب میداند مواقعی را که رسالت خود را انجا وقت یعنی محل وحی خدا میداند کدوم صلاحیت دارد از هزارها میلیاردها انسان خدا در یکی صلاحیت وحی میگذارد سیصیب الذین اینا خیلی خود را بزرگ حساب کردن یعنی تا جای خود را بزرگ حساب کردن که خدا برای ما واحد فرشته اللہ تعالی میگه جامع ذلت را به تنین همین خط اینها بزرگ شدن که من خدا با اینها حرف بزنم و من وحی بپرستم میرسد بینها که جرم کردن ذلت و خاری نزد خدا و عذاب شدید بما کانوی هم کرون به خاطر آن مکرهایی که برای نابودی دین و پیغمبر اینها راه انداختند شفاعت مستفیدین و بشارت برای مومنین کتی که اراده کند اللہ تعالی او را هدایت کند بشرات مستقیم و براه نجات یشرح صدره للاسلام قلب اورا را سینه او فراخ می کند برای پذیرش اسلام اللہ تعالی قلب اورا را منشرح می کند او پابند شریعت میشه اللهم جعلنا منهم ومن يريد ان يضله هر کسی که الله اراده کند او گمراه کند با علم ازلی که انابت ندارد قرار میدهد سینه آن را خیلی تنگ حرجن بسیار شدید تنگ و پذیرش ایمان و اسلام برای او این طوره که اینه به آسمان بگن برو رفت یکی را مجبور کنن که برو به طرف آسمان برش خیلی سخته نی میتونه بره طرف آسمان نمیتونه ایمان و اسلام بر اثر اون انادی که دارن در سینه آنها تنگ میشه ایمان مثل اینه که اینها را بگم بره تو عشق قرار میده سینه او را خیلی تنگ شدیدن تنگ این حرجان صفت برای زیکان شدید تنگش میکنه گویا تو او بالا میرود به آسمان یعنی آوردن اسلام و ایمان مراده به اینه که او به آسمان بره کذالکا به همین کیفیت که آنها اناد کردند و زد کردند و خدا سینه آنها را تنگ کرد می خدا رس را را بر آنهایی که ایمان ندارند رس مراد الله ای الله علی لا شیطان هذا صراط ربک مستقیما این جاده رب تو هست خیلی راسته اسلام قرآن رهبری پیغمبر این صراط رب تو که خیلی مستقیمه قد فصلنا الآیات ما تفصیلا بیان کردیم آیات را لقومی یذکرون برای قومی که تذکر میگیرن مستفید از آیات میشن لهم دار السلامی برای این متذکرین دار سلام جنت است نزد رب و آن الله کار ساز و حاجت روای آنا است بخاطر آن اعمال حسنی که انجام دادن در دنیا عمل کردن و روزی که حشر میکند خدا این همه کفار و اولین و آخرین را الله تعالی خطاب میکند یا معاشر الجن او جماعت جنها قد استکثرتم من الانس شما زیاد کردید گمراهی انسان ها را اللہ تعالی این کبران کرام هر کس اینجا شرک میکنه میخانه غیر خدا را سجده میکنه غیر خدا را در حقیقت این جنها هستند که این انسان را گمراه خصوصا جاهایی که عبادت غیر الله میشه سر این زیارت ها سر این چیزها شیاطین اونجا مسلطن همه این اقتدا میزنن غیر خدا را شیطان آمیده شما یه صورت اون ولی یا شخص اینا را ندیدن که دیده امام رضا چه شکلی حالا در خواب شیطان میاد در بیداری شیطان میاد ترپن میکنه که بلش منم تمام این شیاطین اینا که توی تصویر میبینن اینا که توی بردست این هایی که نمیدانن روی کف دست نگاه میکنن اینها تمام ترفندهای شیطان اللہ سبحانه و تعالی قیامت میگه، یا معاشر الجن اے جماعت جن خوب زیاد کردید گمراهی از انسان ہارا وقال اولیاء من الانس و میگوین اولیای جنها از انسانها اونها که با انسانهایی که با جنها ارتباط داشتن اقرار مجرمین میگوین اولیای این جنها از انسانها چی میگه شکایت میکنن ربنا استمتع بعضنا ببعض ربا استفاده کر بعض ما در باب زلال و ازلال به باز دیگر و همه ما رسیدیم به اون اجلی که شما برای ما تعیین کرده بودید اجلنا الذي اجلت لنا لذا الله تعالی میران کند کہ النار مسواکم خالدین فیا آتش مال شما گمراهان و مذلین و ظالین هست جایگاه شما برای همیشه الا ما شاء الله مگر آنچه خدا بخواهد خدا چی میخواهد عدل خروج ان ربک حکیم علیم رب تو در عذاب دادن دائمی حکیم و دانا است احوال هر کس را میداند استمتاع انسانی از جنها چی بوده نامی گفت اعوذ به سید هذا الوادی ما پناه میگیریم به سردار این رودخانه و به سردار این جنگل استمتاع جنها چی و اعتراف می کردن که این جنها قدرت دارن که حفاظت کنن این مردم را که به آنها پناه گرفتن و پناه بدن آنها استقامت نه نمازی نه روزه نه حجی نه زکاتی چرسه و سیگاره و بنگه و هر شب تو امام میدیم شیطان لعنتی کذالک همین طور نوالی بعض ظالمین بعضا یار کنی ما بعض ظالمین را با بعضی دیگر به سبب اعمالهایی کی اینا انجام میدن کفری و شرکی به ما اعمال مشرکانه کی اینا در دنیا کس میکنن یا معاشر الجن والانس علمیاتکم خدا خطاب دوم در میدان محشر میکنن او جماعت جنها و انسانها علم یأتکم رسول منکم آیا نامت پیش شما پیامبر از خود شما که اون پیامبرهای قصون علیکم آیاتی بیان کنند بر شما آیات من را بنیسی در باب اقاید و اعمال و اخلاق و آگاه کنن شما را از ملاقات این روز شما نامده خواب مسئله اینجا که آیا جن هم نبی شده قول حبیبه که جن خدا رسول نکرد اللہ تعالی انسان رسول کرده برای جن و رسول الله لما انس و جن رسول بوده و ایمان جنها و اشاد جنها در قرآن هم آمده و دعوات رسول الله در ساعت شب برای جنها هم ثابت از روایات روز قیامت وقتی الله تعالی چنین خطاب میکنه پیغمبر نامد برای شما بیان کنه آیات من را شما را آگاه کنه از ملاقات روز همه میگن شهدنا لا انفسنا اقرار میکنیم و گواهی میدیم بر علیه نفسای خود و غرتهم الحیات الدنیا این انسان و جنها را مغرور کرده بود بهار دنیا پشت دنیا غر دنیا مال دنیا مغلوب کردنی. و شهیدو علا انفسهم این انسوسیم گواهی میدن بر علیه جانها خود که بودن در دنیا کافر انهم کانو کافر به کفر خود آخر گواهی میدن اب مرحله اول اینه که انکار بکنم بعد دلائل میاد بعد اعتراف بکنم ذالک چرا اللہ تعالی پیغمبر اسلام میکنه ارسال رسول ذالک مشارلش ارسال رسول این ارسال رسول جلال مرکز ده بخاطر اینه که نیست رب تو محمد حالات کننده شارعا یا اهل شارعا نا حق و و غافلون الان غافل باشن بی سنت الهی در سیستان و بلوچستان تقریبا الان تبیین میشه حق و خب پشت سرش این سالی به این خاطر مردم نمیپسید مردم عمل نمیکنه بعد از دانستن عمل نکردن لحظه عذاب دارد و جاهای دیگر تبین حق نشد آنچه کناره گفتن عمل میکنن تو بزنین میزنن پاش می میدن جدا چه چیزی شما شنیدی بیایید اگر یک در موضوع قیامت برای ترک نماز برای ترک روزه برای ترک حد برای این منکرات چه تبلیغات شما این رادیو تلویزیون ها میشنه هیچ تبلیغی نیست تبلیغ برای دور بره فلان امام این طوره فلان امام طوره امروز موت فلان امام فردا حیات فلان امام نیکی محتسب در تعریف امید یعنی دوازده مخلوق تو ما حتما یک تاریخ موت و حیاتی از بعد این امام صادقان حساب نمیشه چه ایدی را مردم این ارسال رسول بخاطر اینه که نیت رب شما علا کننده قرارا به ظلم ناحق در حالی که اهل اون قریه غافل از رسولان و از آین باشن غافل خدا عذاب نمیده اینه شادت بعد از ارشاد و بعد از تبلیغ هر کنه پسیر دیگه عذاب عذاب اول کچک از آخری استثالی فعلا تاریخ استثال کمی ہے دون خدا ملتا وَلِكُلِّن دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا برای هر یکی از جن و انس و صالح و طالح فهمیدی؟ لکل مضافلے من جن و انس و صالح و طالح برای هر عامل از انس و جن درجه های متفاوتی هستند به خاطر اونا مالک انجام دادن در دنیا اونا کامال خیر جزای خیر مطابق همون آمال آمال شر جزای شر وما ربک بغافل نما یعملون نیست رب شما پیغمبر غافل از چکینا عمل میکنن یعنی در دادن درجات از سعد خدا پاک هست رب کاملا اطلاع دارد که فلانی مستحق چه انعامیه یا فلانی مستحق چه عذابیه هر کس را اللہ تعالی مطابق اعمال خیر و شرش بهش برخورد میکند و همون جزا را بهش میده یعنی رسول پرستش نمیشه که رسول محتاج اللہ تعالی بنیاد اغبر کل غنی و ذو الرحمه رب تو غنیه و صاحب رحمت از غنی را باید عبادت و بندگی کرد نه فقیر و صاحب رحمت و رافت را و مهربانی و لطف را باید بندگی و عبادت کرد که از همه رحمتش بیشتره لطفش بیشتره این ذهب یذهبکم اگر خدا تصمیم بگیره که شما را ببره یذهب کن پر شما را کنه میکنه میبره و یستخلف من بعدکم ما یشا جانشین میکنه بعد از شما پنچ خدا بخواد یا حیوانات را جانشین میکند دد و دمها و را کریها را ویران میکند ها را میکشه جانشین میکند کرم و ها را آنچه که را بخواد کما انشاکم ندیر اضغاب و آوردن اللہ تعالی میگه ببینی قبلا شما آبا و اجداد شما کجا؟ اونها را من بردن شما را جانشین کردن فردا شما را میبرن دیگران را جانشین این دلیل که من خدا بر بردن و آوردن توانایی دارم ست سال قبل صد و پنجه سال قبل غالبا مالک کره خاکی علی همه پیر کره خاکی نرفتن همه مردم همه رفتن زیاد دور من نمیرم هزار و چارصد و انده سال بعد از اسلام سب پنجه سال مالک کره خاکی حد بوده امروز توی کبرا نوبت نمازش او خب من به شما قول بوده ست سال دیگر از من و شما از همین انسان هایی که الان روی زمین حرکت میکنن ست سال چیه پنجه سال از من گذشته چطور گذشته پنجه سال دیگر امثال ما خبر اینجا نیست امثال حضرات عالی هم خبری نیست چه پشت سرید الغنی و ذو این إن يشاء و ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذریت قوم آخرین چنانچه که شما را پیدا کرد از نسل قوم های دیگر از نسل قوم های دیگر حالا ما از آبا و اجداد خود درست شدیم از آبا آبا از اجداد خلاصه آبا و امهات ما ذریت اجداد ما بوده خود هم ما پیدا کرد کجا این اجداد اجداد ما که ما ندیدی آبا ما هم رخت بستند و رفتند و ما هم پشت سریم دیگه اللہ تعالی میگه من میتونم نکنید نافرمانی همه شما را یک دم ببرم و دیگران را بیارم میتونم تدریجا که سنت من هر روز میدیدید پدر و مادر میرند و پشت سر شما اگر جلو نه افتادید کما انشاکم من ذریت قوم آخرین باقی هر چی که آمدنیه می آیا عید قربان آمدنیه نی یعنی؟ اگر زنده باشیم یک روز عید قربان. اگر زندہ باتی ایک روز عید فطر ہر چیز کی آمدنی اومی آیت در وقت خودش انما توعدون الآت بدرست یعنی که شما وعده داده میشوید یعنی میعاد و قیامت آمدنیه هر روز شما به قیامت نزدیک سر میشید و ما انتم بمعجزین خب ما میگه فراری میکنیم مصمیم میشیم نه نیست شما آجز کننده خدا که فرار کنید و به پای حساب نیایید قول بگو پیغمبر یا قوم عملو علا کانتیکم قوم من شما عمل کنی بر حالتی که دارید من هم عالم به این طریق خدا پس او کردی شما میدانی که چه کسی برای او انجام خوب دار آخرت هست آقبت و دار یعنی نتیجه خوب دار آخرت هست انه لا یفلح الظالمون اینم هم که شان این است رستگار نمیشن ظالمان ظالم دو یکی در حق خدا ظلم میکند که عبادت خدا را به خدا اختصاص نمیده و دیگه که در حق بندگان ظلم میکنه هر دو ظالم رستگار نیستند حماقت اولا بیان نظرهای غیر الله اولین ببینید از این جالو الله احمقی های کفار مشرکین را الله تعالی بیان حماقت اولا جعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا قرار دادن خاص برای خدا از آنچه که خدا خلق کرده من الحرف از زراعت و محصولات والانعام از دما قرار دادن برای خدا چه چیزی نصیبا یک سهم این سهم سهم خدا فقالو میگوین هادا لله این سهم سهم خدا هست به به گمان آنها چرا قرآن میگه هم بگمان آنها که مشترک را خدا قبول نمی اول شرکاهم به دام خود یک سامی برای خدا قرار داد اول اول سام جعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله اینم به زعم هم میگه به خاطر اینکه خدا شی مشترک قبول نمیکنه و هذا لشرکائنا این برای شریکان این ده تن میوه مال خدا این هم ده تن مال دوستان هم از انعام سهمی کشن برای خدا و هم از محصولات زمین مشرک مکه اول اول سهم خدا را میکشید میگفت این لله و هذا لشرکائنا اگر گوشی از سهمای خدا میرفت اون طرف اولی جداش نمیکنه خب باشه خدا غریب وجعلوا لله مما و الارض والانعام و وقالوا هذا لله بزامیم این به خدا اختصاص دارد بگمان آنها و میگفتن هذا لشرکائنا این برای شریکان ما فما کان لشرکائه آنچه که مال شریکان این بود تو از دام از محصولات از میوه از فلا یسلو الله او به طرف خدا نمیرسید او به طرف خدا نمیرسید چرا میگفتن این معبودان ما فقیرتون محتاجتون او خب میگفتن الله غنی و وما كان لله فهو يصل الى شركائهم وانچ که مال خدا بود وہ میرسید به طرف شرکای آنها یعنی از خدا اگر چیزی اون طرف میرفت جدا نمی کردن می گفتن ان الله غنی عن هذا ساء ما يحكمون خیلی بد اینا کردن تمام محصولات را اللہ تعالی میگه من تنها پیدا کردم تمام دامها را من تنها به رسانی رسانیدم لیکن موقع نظر من شریک دارم این مال خدا این مال امام سهم امام تمام خراسان سهم امام نیست بل سهم خدا خبری چه که و سهم امام را از بارم میگیرند لیکن سهم الله را که تکه نده ملایی یا دیگه مسکین بزرگی تونه پولدار بگیره سهم خدا زکاته آتو حقه یوم حسادی اللہ سبحانه و تعالی میگه سا اما یحکمون همه چیز را من تنها پیدا کردم حالا برای من شما شریک درست کردید این مال خدا این مال غیر خدا چقدر شما ظالمانه فیصله میکنید ببین مشرک مکه اول اول سهم خدا را میکشید الان ما نمیفهمیم توحید را چرا مردم نه خدا را دارن خدا را قبول دارن و خب مشرک مکه خدا را قبول داره یا نه برای خدا نظر میده یا نمیده اول اول نظر خدا را میکشه و جعلو لله مما ذرا من الارض والانعام نصیبا وقالوا هذا لله بزعمهم ول و هذا لشرکائنا شورتا درجه بعد بوده و خدا را غنی و بی نیاز هم و شریکان خود را محتاج درمانده میدانستن اگر سهم خدا اناری میرفت اون طرف میزلتی خربوزه اینه که تو زمینه دیگه جدا اس خدا فنی ہے لیکن اگر امام اون طرف چیزی می رفت فوری جدا شده اللہ تعالی میگه واقعا سالمی همه چیز من تنها درست کردم دیگه الان چرا تنها به نام من نمی خورید و به نام من نمی ده؟ همه چیز را که ما می خوریم باید با نام خدا بخوریم در ابتدا بسم الله بگیم در آخر الحمدلله بگیم هر چیزی را هم که بیدیم به خاطر نام خدا بدیم به خاطر رضای خدا بدیم زکات و عشر این حق خدای الله تعالی میگه سا اما یحکمون خیلی غلط فیصله کردید ظالمی و کذالک اللہ تعالی میگه خب این دامن این که حیوانن و اینا که محصولاتن حتی برای مشرکین بچه های خود را هم نظر می کردند و رو خوش کرد کذالک زین لکثیر من المشرکین مزین کرده برای بسیاری از مشرکین قتل اولاد به آنها را مزین کرده شریکان آنها من الجنت و صدنه اولاد هم مشرکین برای معبودان خود نگر میکردن دختر بیچاره را کمی طور زنده گر میکردن و نظر کردن اولاد سنت ابراهیمی میدانشتن و پدر پیغمبر هم نظر خدا از چاه زمزم گم بود و دهن چاه زمزم بوت آساق و نائل بودن. هر جا می گشتن چاه زمزم را دی. عبدالمطلب عهد کرد و نظر کرد که خدا اگر من چاه زمزم را پیدا کردم من یکی از بچه های خود دوازده بچه داشت عبدالمطلب یکی از آنها عبدالله پدر پیغمبر اسلام از همه کرد باقی همه بزرگ بودن نواسه داشت بچه داشتن عبدالله از همه کوچکتر وقتی که چاه زمزم پیدا کرد عبدالله را نزد کرد که باید ببره سر برای خدا ایغاد عبدالمطلب بزرگی بود بچه برای خدا نزد کرده ما چارغران برای خدا نزد نمید ما یک روز چی نزد خلاصه وقتی عبدالمطلب من نزد خود را ایفا میکنم باید عبدالله را سر بمورد خواهر و برادران عبدالله گفت پیر مرد دیوانه ای بذاریم عبدالله جانه بکشی گفت چکار کنی رفت پیش مولا یا مولا گفت عبدالمطلب فدیه عبدالله را ند چقدر گفت اینه من تعیین نمیتونم بکنم مگه اینه قرآن تعیین خوراچی چی بودن کیسه آئی بودن به گلوی این بطان داخته میشد تیر هم پیش بود با اون تیره هم به اصطلاح دستور می گرفتن بعض تیره ها نوشته بود افعل برادر نوشته لا تفعل ساکته اگر کسی میخواست کاری انجام بده اول رفتن اونجا دست انداختن. اگر تیری که اتقل بر آن نوشته شده بود در می آمد با اجازه دادم بکنیم اون کار را اگر لا تفعل می آمد لعظا اینها دست از کار می کشیده اجازه نیست و باز دیگر این تقسیمی هم ازلام هست و اگر اون تیر مسکوت می آمد دیگر گفتن دو مرتبه ببینید چی می آمد مرتبه <clears throat> اون بعد گفت قرآن برو نام عبدالله را با نام ده شطور بری تو قرآن و هر دفعه در آمد نگاه کن نام کی در بیای ده شطور ده شطور خب انداختی اگر دفعه اول نام عبدالله بیان گفت ده تا دیگه اضافه می انداختن باز نام عبدالله هم خب سجن ده بیش شطور که دیش نیست هنوز بیشتر میخواد خیش شطور کن خب پیش طور کرده انداخت به نام عبدالله خب تنوز پیش بیشتره چهل شطور همینطور نام عبدالله نوت شطور نام عبدالله صد شطور نام صد شطور گفت پیش صد شطور صد شطور باید عوض عبدالله برای خدا نظر و از آنجا ها هم یه صد شطور تن شده که خونبها یک انسان صد شطوره این خاطر عبدالله را زبیه ثانی میگرد زبیه اول اسماعیل و اینجا اونجا فدیه قوچ جنت آمد و اینجا فدیه قالب خوبی داشتنی حد شطور شد عبدالمطلب صد شطور برای خدا نداشت و تا اینکه ملک مشتبه کنم لیلبسو علیهم دینهم دین آنها را بر اینها مشتبه کنن یک حماقت شرکی هست اینا بعد به ملت ابراهیم هم نسبت میدادا و قتل اولاد و قربانی کردن اولاد این سنت ابراهیم میدادا ابراهیم برای خدا بچه خیرات کرده ما هم برای خدا بچه خیرات میکنیم ابراهیم برای خدا بچه قربانی کرده ما هم بچه قربانی میکنیم لطف خدا شد که قربانی ما را با یک پوچ و یک بز و بزغاله خواست کرد ورنه اگر خدا میگفت از ده یکی را کنی چه كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم تاکہ دین این آرابرین مشتبه کنات رد ما کرد ولو شاء الله ما فعل اگر خدا میخواست عدم شرک را اینا نمی کردن شرک لیکن سنت الهی در ازل و در بسمین مشرک را خدا خلق کرده پس بگذار ای پیغمبر این که سارا را و آنچه که اینها خودشون افترا کردن اینها را با خرافات اینا ویل کن تمام خرافات هر عمل که اون عمل سندی از خدا و رسول هر نیکی به قام بشر که سندش از خدا و رسول ثابت نیست او افترا بگذار اینها را با آنچه اینها افترا کردن خوراک چه حقایقی نیست اینها تراشیدند و درست کردن این کارها که مردم میکنن همین تمام خرافات محرم اینها هستن ساخته بنده بشر و خنده آوران هستن اصل نقلی حکم نقلی شاه نقلی خیمه نقلی یدید نقلی آیا یکی درست نمی کنه نمی زنه آتن این چیه ذرم و ما یفترون یا هنگام مصیبت و بلا به ما قرآن چه گفته چه در کنید انا لله و انا الیه راجعون استعینوا بالصبر والصلاه موقع مصیبت شما صبر کنید و نماز بخونید و در حدیث آمده هر عملی پیغمبر را مغموم میکرد او رو به نماز می آمد رو به نماز می آمد هر چیزی که پیغمبر را ناراحت میکرد رو به نماز می آمد چرا خدا گفته انا لله و انا الیه راجعون ما خدا گفته دیگی بزرگترین مصیبت مرگ مگر مرگ باید انا لله و انا الیه راجعون دیگی ما از خدا هستیم و با مرگ به خدا باید برگردیم امروز پدر ما برگشته فرزند ما برگشته فردا نوبت ما میرسه ما برمیگردیم ما از خدایی و خدا در ما مالکیت کامل دارد لہذا به طرف او برمیگردیم خب اون یک خرافات که از محصولات و از دامها برای خدا هم سهمی کشیدن و برای غیر خدا نوبت به هذا لله وقتی می گفتن این, این, خاص برای خدا و کلمات عربی بدانی نظر خدا برای خدا خاص هذا لله لیکن اللہ تعالی فرمود بزانهم بگمان آنها چرا شرک را از مشرک شیع مشترک خدا اصلا نمیکشیده تا اخلاص کامل نباشد اون چیز مشترک را خدا قبول ندارد باخر دعوانا ان الحمد رب